بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب إماطة الأذى حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي وازع جابر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال أمط الأذى عن طريق الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد صدومین باب از باب صحیح در مفرد باب و اماطت الاذى این که انسان خار و خاشاک را از راه و از خیابون برداره از مسیر مردم 168 مین حدیث حدیث ابو برزه اسلمی که میگوید گفتم یا رسول الله دلنی علی عمل یدخلنی الجنه عملی بهم یاد بده که مرا وارد بهش بکنه قال امت الاذى عن الطريق آزار اذیت خار و خاشاک را از جلو مردم بردار سوال رسول الله صلی الله علیه و به طور عام مطرح کردن امت الاذى امت اماطه برداشتن آزار اذیت شخصی دعوت بدعت میده به خرافات میده به شرک میده به گمراهی و معصیت میده کدوم فضیلتش بیشتره سنگی را از جاده برداری یا دعوتگره به سوی باطلی بیایی رد بر باطلش بدی اون آزار و اذیتش از اسلام بزدایی کدوم یک فضیلتش بالاتره دین مسلحت دین اون دنیاست شک درش نیست اون چیزی که دفاع از دین و آزار و اذیتی که متعلق به امر دینی برمیگرده انسان از جلو راه انسان اون را از جلو راه برداره فضیلتش از اینکه یک اذیت آزار حسی و دنیوی را از جلو راه برداره بالاتره فضیلتش بیشتره این اهمیت چی رسوله احسان و خوبی در حق مردم با نجات دادنشون تو خیرخواهشونی تو دنبال مصلحتشونی وقتی که سنگ را جلو پاشون بر جلو راهشون برمیداری تو دنبال مصلحتشونی خیرخواهشونی چه بالاتر از خیرخواهی به مصلحت دین که تو به فکر دینشون باشی در دین خودشون با بصیرت باشن دینشون سالم بمونه این یکی از پرفضیلت ترین اعمال دعوت دادن و آشکارسازی حقیقت و رد بر باطل دادن باطلی را انسان بیاد با علم با بصیرت به مردم آشکار بکنه و مردم ازش هشدار بده بر حذر بشماره این اماته هست تل ادم تو داری این از آزار اذیت را از دین میزدایی داری دفاع میکنی از دین این یک مجاهده هست که در مقابلش پاداش بزرگی هم خواهی داشت پس هر نوع آزار و اذیتی از جلو روی انسانی بر بداری تو در مقابل اون پاداشی که بهش وعده داده شدی چیه بهشت بهشت بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له الله أكبر من حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا مر رجل بشوك في الطريق خاري فاردي وستره راه فقال لأميطن هذا الشوك إن خار راز از وسط راه بر لا يضر رجلا مسلما تا اینکه مرد مسلمانی فرد مسلمانی آسیب نمینه با اون خار فغفر له الله گناهانش رو با اون بخشید و آمرزید آمرزش گناهان لازمش چیه ورود به بهشته الله او را ببخشه این عذابش دیگه نده خب چه کاری انجام داده این شخص که این چنین پاداش بزرگی را مستحق شده خیرخواهیش نسبت به مؤمنین در روایت صحیح مسلم داریم همین حدیث با لفظ دیگه میگه لقد رأیت رجلا یتقلب في الجنه دیدم شخص شخصی را دیدم در لابلای بهشت در میان لابلای نعمت های بهشتی فی ججرت قطعها من ظهر الطریق بخاطر یک درختی که از راه برداشت با آن خار و خاشاکی که داشت کانت تؤذی الناس مردم را آزار میداد اون درخته درخت رو از جلو راه بر میداره خب این فضیلت خیرخواهی برای مردمه و فضل یاری کردن مردم و کمکشون بر امر خیر خصوصاً حالا میاد اون احادیثی که اشاره داره به اینکه شخص وقتی که هدف و مقصدش از اون آزار و اذیت زدودن از مردم مسلحت دینی باشه نه دنیاوی پاداشی بیشتری خواهد داشت بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي عن ابي الذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها ان الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها النخاعه في المسجد لا تدفن 170 حديث حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن عرضت علی اعمال امتی اعمال امتم بر من عرضه شد حسنها و سیها اعمال خوب بدش اعمال امت خودش امت اسلام مسلمان ها فوجدت فی محاسن اعمالها در اون اعمال نیکشون دیدم از نمونه هاشا در یاد میکنه رسول الله صلی الله علیه و چیزی که انسان شاید حقیر به شماره از اون خوبی هاشون ان الاذى يماط عن الطريق خار خاشاکیه از جلو راه شخص برمیداره وجدت فی مساوی اعمالها از اعمال ناشایستشون چی دیدم النخاعه فی المسجد لا تدفن نخاعه هست آب بینیه یا اون بلغمی که از ته گلو بیرون میاد شخصی توی مسجد میندازه بعد دفنش نمیکنه و کسی هم میبینه دفنش نمیکنه اینجا آزار اذیت به کجا برگشت آزار اذیت به دینت برگشت مردم شاید زده بشن از اون نماز در اون مسجد از اون طاعت از اون عبادت اینجا داره اون مصلحت دینت زیر سوال میره با این کارت بخاطر همین فرمودن چی با تو فی مساوی اعمالها از اون اعمال ناشایست زشت چی رو میگن دیدم فرمودن دفن نکردن آب بینی یا همون بلغم در مسجد یا همون آب دهن در مسجد کسی آب دهنی بندازه و دفنش نکنه و کسی هم ببینی دفنش نکنه بله قال المؤلف رحمه الله باب قول المعروف حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه صد و یکمین باب از باب صحیح ادم مفرد گفته امام بخاری باب قول المعروف گفته گفتن حرف نیک حدیث 171 فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم کل معروف صدقه هر معروف نیکی صدقه است این شرحشو دادیم بل حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالشيء يقول اذهبوا به الى فلانه فانها كانت صديقه خديجه اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة سد أفتد الدومين حديث حديث انس رضي الله عنه که میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم هدية بهش ميدادن مالی نزش ميوردن آوردن ميوردن يقول اذهبوا به الى فلانه بريد ببريد بفلاني فانها كانت صديقه خديجة اون رفيق ام المؤمنین خديجة بود نگاه کنید هر معروفي نیکی صدقه است زنش رو فراموش نکرده یه طرف سبب شده که دیگران بیاد همسرش باشن یه طرف دعای خیری برای ام خدیجه بکنن صدقه یعنی اونها همون دعای خیری تو, سبب شدی که اونها دعای خیری برای زنت بکنن بیادش بیارن و تو به خاطر او داری اونها رو بیاد میاری و اون رفاقتش را با دوستاش حفظ کردی چندین عمل بر و خوبی در یک جا با هم دیگه با این صدقه دادن جمع شده برای کی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا میگفتن اذهبوا به الى بیت فلانه خونه فلانی را ببرید فإنها كانت تحب خدیجه فلانی خدیجه رو دوست داشت محبتشه زناش مثل امین عایشه میگه من به غیرتم بر میخورد حتی میگه یه روز گفتم این پیرزن رفت خدا دختر جوانی مثل من به داده رسول الله صلی الله علیه و آله کی کی میتونه به من خدیجه باشه مالش وقتش هر چی داشت رو برای اسلام گذاشت کی میتونه جای خدیجه رو اینقدر هم کرد که پشیمون شدم که چرا این چیزی گفتم کی میتونه جای خدیجه رو بگیره خب سوال این وفا از کجا اومد این وفاداری رسول الله صلی الله علیه و نسبت به خدیجه از کجا اومد؟ امین خدیجه چی بود دست و دلواز بود مالش رو داده بود در راه الله برای دین الله رسول الله صلی الله علیه و میدید بخاطر همین میگه کی میتونه مثل خدیجه باشه در حب دین و در احسان و خوبی و در خیرخواهی چرا زنا دوستش داشت فانها كانت تحب خدیجه فلان زن خدیجه را دوست داشته چرا دوستش داره بخاطر خیر احسان خوبی آدم محبوب میشه با احسان کردن و خوبی کردن خیرخواه دیگران باشید خوب باشید این دینه اینا همت برات چیه صدقه هست معروفه نیکیه معروف معروف هم میاره یعنی نیکی بکنی نیکی میبینی در این دنیا قبل از اون آخرتت اهل نیکی باشیم چنانچه اینجا میبینیم اون خدیجه است فوت شده ولی خیرش و خوبیش قطع نشده همچنین رسول الله بعد از وفاتش بیادشه و بیاد دوستانشه بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة صد و افتاد و حديث حديث حذيفه رضي الله عنه که قال نبیکم صلی الله عليه و سلم معروف صدقه اینجا تفاوتش با اون احادیثی که با همین لفظ اومده بود در چیه نبیکم وجه شاهدش نبیکم خب چه وجه شاهدی توش هست چیه یعنی نبیکم چی میخواد برسونه قال نبیکم كل معروف صدقه پیامبرتون گفته اون پیامبری که شما بهش ایمان آوردید اون پیامبری که از سوی الله اومده رسالت رو از سوی الله به عهده داشته که به شما انتقال بده اون پیامبر بهتون گفته کل معروف صدقه کمش نگیرید یعنی حقیرش نشمرید قال نبیکم این توصیه پیامبرتونا اون پیامبری که بهش ایمان آوردید تصدیقش کردید این حرف کم نیست این حرف سنگینه حقیرش نشمرید خوبی و نیکی ها را کمش نشمرید نزد الله سنگینن عظیمش بشمرید هر خوبی در حق کسی بله قال المؤلف رحمه الله باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن سلمة عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا فانطلقا حتى أتيا دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أذن لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين قوم ضغائن بين أقوام فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر فلما خوفته بعمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة سدد دومين باب از ابواب صحیح در مفرد امام بخاری رحمه الله گفتش باب الخروج الى المبقله و حمل على عاتقه الى اهلی بالزبیل یا زنبیل رفتن به سوی بستان باغ مزرعه اونجایی که انسان علفی میکاره یا علف که نیست سبزیجات از گشنیز و شبد و از این چیزایی که مشهورن از این سبزیجات که رسم بوده قدیم و همچنان هم هست که همراه غذاها میل میشه خب اینجا بابی که گذاشته من بخاری بابی این که انسان زنبیل رو برداره یا همون زبیل زنبیل به اون سبدهای بزرگی گفته میشه قدیما این سلاحات بود ولی خب الان کم کم داره از دور خارج میشه اون سبدهای بزرگی که شخص میرفت مثلا از باغش حالا یا سبر خرمایی توش میریخ یا اون سبزیجاتی که جمع کرده بعد میگه که حالا ما بخاری باب این که سبد رو برداری با خودت بعد بری سبزیجاتو بچینی بر روی دوشت هم بکنی بیاری برای خانوادت خب فضیلته حالا حدیثی که میاره که دلالت بده بر این که این کارت یک فضیلته یک پاداش خاصی داره برات و صدقی هست حدیث 174 میاره حدیث عمرو بن ابی قره که از مخزرمینه از کسانی که در زمان رسول الله مسلمان شدن و توفیق دیدار با رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشتن میگوید عرض ابی علی سلمان و اخته پیشنهاد داد پدرم ابو قره به سلمان فارسی که با خواهرش ازدواج بکنه یعنی با عمش فابا سلمان موافقت نکرد و تزوج مولاتا له با یک از کنیزانش ازدواج کرد انسان میتونه کنیز خودش رو به ازدواج کسی در بیاره ولی خب دیگه نمیتونه از اون یعنی با اون کنیزی که به ازدواج کسی در آورده دیگه با اون هم بستری بکنه ولی خب میتونه به ازدواج کسی دیگه در بیاره یقال لها بقیره اسمش هم بقیره بود یعنی اون اسم کنیزه حالا چرا این اسم این بقیره اومد چرا این کنیزه اومد چرا ربطی به روایت داره خواهد اومد تو این این بحث یعنی به هر حال شما در این حدیث چه حالا قضیه ازدواجش با خواهر ابو قره باشه چه با کنیزش ابو قره فضل داره به گردن سلمان حالا این یکی از فواید این حدیثه صحابه چنین بودن یعنی یعنی از لحاظ یاری کردن همدیگر در امر خیر الله چه میخواد ازدواج باشه چه بخواد یاری رساندن به یتیم و فقیری باشه میگه فبلغ ابو قره انه كان بین حذیفه و سلمان شی ابو قره میشنوه که رضی الله عنه میشنوه که بین حذیفه و سلمان رضی الله عنه اجمعین بین این دو صحابی جلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیزی یک مسئله پیش اومده حرف و حدیثی پیش اومده فاتاه یطلبه فاخبر انه فی مبقله له یعنی اومد پدرم دنبال سلمان رضی الله عنه گفتن که رفته به اون بستان اون باقی که سبزیجاتش اونجا کاشته میگه فتوجه الیه فلقیه مع زبیل فیه بقل رفت تو اون بستان اون سلمان فارسی رو میبینه که همراهش هم اون سبدی از سبزیجات قد ادخل عصاه فی عروه الزبیل و هو على عاتقه روی دوشش گذاشته و اون سبد را آویز کرده به عصای خودش فقال یا ابا عبدالله ابا عبدالله کنیه یکی سلمان فارسی ما كان بينك وبين حذيفة چی بود چی پیش اومده بین تو قالوا يقول سلمان وكان الانسان عجولا اونجا سلمان این آیه رو قسمت از آیه رو تلاوت وكان الانسان عجولا سان عجولا فانطلق حتى اتى دار سلمان با ديگه اومدن رسیدن به خونه سلمان يعني سلمان و ابو قره فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم سلمان ابتدى ورد خونش منزلش میشه میگه السلام عليكم ثم اذن لابي قره بعد صدا میزنه ابو قره رو بفرمایید وارد شو فدخل اومد ابو قرآن وارد میشه فدخل فاذا نمط الموضوع على باب وعند رأسی لبنات دید که یک گلیمی اونجا فر شده همراهش هم اونجا چند تا خشتی هم گذاشتن پشت سر اونجایی که سلمان میشینه و اذا قرطات و اذا قرطات زین که معمولا حالا روی انسان روی حیوانش میندازه مثل همون گلیمه ولی خب این یکم زیرش معمولا ابر گذاشته میشه که نر باشه مثلا وقتی که روی کمر حیوان میشینه دیگه خار حیوان خار کمرش اذیتش نکنه مثل الان دوشکایی داریم که میگذارن در مجلس فرش هست یا گلیم هست بعد روی اونم دوشکی میذارن این چنین دوشکی گذاشته شده سلمان به ابو میگه اجلس علی فراش مولاتک بشین روی اون فرش یا اون تشکی که سلمان میاد میگه که به قره میگه میگه روی این این تشک یا زیرانداز کنیز خودت کنیزی که به ازدواجش در برده بشین التي تمهد لنفسها اون چیزی که برای خودش داره درست میکنه و درست کرده ثم انشا يحدثه فقال سپس شروع که سلمان به حرف زدن گفت که ان حذیفه كان يحدث باشیاء حذیفه حرف و حدیث هایی را نقل میکرد به مردم كان يقولها رسول الله صلی الله عليه وسلم في غضبه لاقوام گاهی رسول الله صلی الله خشگی میشد میگفت به اصحاب یارانش فاؤتا فاسال عنها یعنی اون حرفایی که حذیفه به مردم میگفت مردم دیگه میمدن باز از من میپرسیدن که این حرفی که حذیفه میزنه درسته یا نه یعنی من میگفتم که این حرفا مناسب نیست نباید مردم بدونم ولی حذیفه بازم میگفت یعنی تذکرم بهش دادم که این حرفا رو نگو مردم درکشو نمیکشه یعنی نگو به مردم فاقول حذیفه اعلم ما یقول به خودم میگفتم بازم حذیفه از من داناتره و اکره ان تکون ضغائن بین اقوام و از یه طرفی هم دوست نداشتم که در دلها کدورت کینه پیش بیاد یعنی اون حرفی که حذیفه داره به مردم یاد میکنه مثلا درباره معاویه چنین حرفی زده اون کسی که اون حرف رو داره میشنوه سبب چی میشه بد برداشت بکنه اون حرف رسول الله رسول الله علیه و سلم در صورتی که رسول الله خودش گفته اگر من بر کسی خشگین شدم یک حرفی رو زدم الله در ازای اون حرفم یعنی اون حرف تندی که بهش میزنم الله در ازایش بهش پاداش میده خب در کنارش این هست یعنی اگر رسول الله حرف تندی رو در خشمش به کسی زده در ازایش جبرانش هم اومده براش ولی یعنی برای اون شخصی که رسول الله صلی الله علیه و اینچنین تند رفته خب وقتی که یه طرف قضیه نقد میشه طرف قسمت دوم که نمیگیره میگه این سبب چی میشه کینه و کدورت سبب کینه و کدورت میشه میگه فاوتی حذيفة فقيل له ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول اون کسانی که اومدن پیش من رفتن پیش حذیفه گفتن که سلمان نه تصدیق میکنه نه تکذیب فجاءني حذيفه رضي الله عنه فقال حذيفه اومد سلمان میگه رضي الله عنه میگه حذيفه اومد نزد من گفت یا سلمان ابن سلمان با تندی یعنی سلمان فرزند مادر سلمان بعد سلمان میگه منم فورا گفتم یا حذیفه ابن حذیفه ابن ام حذیفه ای حذیفه فرزند مادر حذیفه لتنتهین او لاکتبن فیک الى عمر تهدید تندی اینجا از کی از سلمان نسبت به حذیفه حذیفه دست میکشی یا اینکه بنویسم الان به عمر بن خطاب هیبت عمر رضی الله عنه صحابیان همشون هم سلمان هم حذیفه هم به قره ولی که هیبتی که داشتن ترسی که داشتن از عمر بن خطاب رضی الله عنه میگه فلما خوفت خودش میگه اقرار میکنه سلمان رضی الله عنه میگه وقتی که او رو ترسوندم به عمر ترکنید دیگه من رو رها کرد چون اومده بود بر من ملامت بزنه چرا نه تصدیق کرده نه تکذیب تو میدونی که من صحابی ام من از رسول الله صلی الله علیه و شنیدم میدونی که سخنم حقه ولی با این وجود ساکت میشی یعنی انگار که من دارم دروغ میگم خب حذیفه دست سلمان ناراحت بود سلمان هم دست حذیفه ناراحت بود بعد میگه فلما خوفته به عمر ترکنی وقد قال رسول الله صلی الله علیه و توجیهش میگه میگه وقد قال رسول الله صلی الله علیه و رسول الله چنین فرمودن من من ولد آدم انا من ولد آدم انا یعنی من فرزند یک از بنی آدمم یک از فرزندان آدمم مثل شما مثل دیگران خشگی میشم ناراحت میشم خوشحال میشم من ولد آدم انا فایی عبد من امتی لعنته لعنه هر کسی لعنتی کردم از امت خودم لعنتی بر او فرستادم او تو سب یا اینکه بهش ناسزا گفتم حرف سخنی تندی بهش زدم فی غیر کنهی یعنی از وجه که حقیقت و کنه اون شخص اون چیز درش نباشه یعنی مستحقش نباشه یعنی اون شخص مستحق اون لعن نبوده اون ناسزا نبوده اون تندی نبوده فی غیر کنهی یعنی لایقش نبوده اون ناسزایی که از من صادر شده چون من بشرم میگه نباید اینجا لعنش میکردم یا اینجا اینطوری تند باش میرفتم میگه این دعا را از خدا کردم فجعلها علیه صلاتا الله در مقابل این لعنت من و یا من امتی لعنته او سببته فی غیر کنه فاجعلها عليه صلاه یعنی لها در مقابل اون برای اون فرد صلاتی یعنی رحمتی از سوی خودت برای او قرار بده یعنی رحمت باشه اون لعن من براش لعنت باشه اون حرف تند من برای اون فرد چی باشه رحمت باشه خب این قسمت از حدیث هست این قسمت از حدیث هست وقتی حذیفه یک طرفش رو نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و به فلان کس چنین گفته خب اون شخص فقط یک گوشه از حدیث میگرفت دیگه نمیدونست که این جا که رسول الله صلی الله علیه و سلم تند رفته با اون صحابیش رحمتی برای اون صحابیه اینا هم باید مردم بدونن میگه این علت اختلاف من با کی بود اختلاف من با با حذیفه اینجوری که سلمان میگه خب حالا این حدیث وجه شاهدش که گفتیم یعنی بحث زحمت کشیدن انسانه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مکانتش ولی از زحمت دست خودش میخوره سبزی رو خودش میکاره خودش از سبزی برداشت میکنه حالا برای فروشش برای خانوادهش شغل عیب نیست عار نیست اینکه سبزی بکاری سبزی بفروشی میوه بفروشی هر کاری هر شغلی باشه اینکه کرامت تو حفظ بکنی بهتر از اینکه گدا باشی و محتاج دیگران از جمله فواید این حدیث بحث شتافتن به سوی رفع اون کدورت ها و خصومت ها بین تو برادر دلخوری هست اون دلخوری رو از بین ببرید نذارید کهنه بشه نذارید دلخوری ها کهنه بشه و همچنین از جمله فواید این حدیث چنانچه امام ابو داود باب میذاره نهی از سب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله خواسته اگر من سبی کردم بار الله به صحابیم بار الله رحمتی و صلاتی بر قرار بده بی لازمش چیه لازمش اینکه کسی بادم خودم نمیگم با خودم نباید بگم خودش از, از الله خاص جل و علا که در ازای اون رحمتی براشون قرار بده از باب اولا من و تو حق نداریم از اونها به بدی یاد بکنیم چنانچه سلمان بر حذیفه انکار میکنه که اون احادیثی که اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم جایی شاید تند رفته با بعضی از یارانش اون حدیث مردم گفته نشه که مردم بعد برداشت نکنن از اون فواید این حدیث بحث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینکه مثل دیگران مثل مردم دیگر خشمگین میشه و خوشحال میشه سبحانك الله بحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و آل محمد